الله درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا تستمطر الذل إصغاء وإذعانا لله درك لم تأنس بدنيانا بسم الله الرحمن الرحيم تمام حمد و سنا و ستایش به خداوند یکتا و به همتا درود و صلوات فراوان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم برادران مهاجر و مجاهد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به برنامه امروزی ما خوش آمدید خداوند زلجلال را سپاس گذاریم که به ما فرصت داد تا یک بار دیگر از طریق رادیوی صدای جندالله به خدمت دوستان عزیز قرار بگیریم امروز جمعه تاریخ 11 رجب مطابق اول جون رادیوی صدای جندالله نشرات فارسی خود را در برنامه از جمعه تا جمعه ادامه می دهد. خدا کند که همیشه تحت رحمت الهی قرار داشته باشید و همچنان امیدواریم که داشته های برنامه امروزی ما مورد پسند شما قرار بگیرد بله همکاری عزیز سخن به درازا نمیکشانیم میرایم به طرف داشته های برنامه امروزی در برنامه امروزی سلسله اندرس ها از انجمن هفته گذشته صحبت داریم و تحولات داغ هفته يعشقها وبات في خدرها المأنوس ريانا وغنت الحور لحن الحب مطربة اهنأ بعيشك محبورا وجذلانا فعاد يهتز في عطفيه مؤتلقا سلسله ها ارزش مروارید به کمیابی آن است اگر جاله هر قطره دور شدی چو خرمهره بازار از او پر شدی آسودگی در تفریقه دشمنان است به ظالم نباید رحم کرد ترحم بر پلنگ تیز دندان ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان ابتدا تفکر سپس گفتار ناتوان حال ناتوان را میداند نیکی کنو و عمر را غنیمت بشمار کسی از دنیا چیزی با خود نمیبرد در آن ساعت که خوانند این و آن مرد نخواهند از جهان بیش از کفن برد همنشینی با نادان عین نادانی و موجب حلاکت است رقم بر خود به نادانی کشاندی که نادان را به صحبت برگزیدی شخصیت های ارزشمند در اثر به حرمتی فرومایگان تخریب نمی شود عمل زشت یک نفر در قومی به همه سرایت می کند این بود اندرزه ها الدمع احرى بمن تغريه لذته ويلعق الذل لهثا خلف دنياه ولا على من علت في الزحف صيحته وخط بالسيف وسط الحرب مثواه الدمع أحرى بمن تغريه لذته ويلعق الذل لهفا خلف دنيا هذه الشهادة يا أبطال ملحمة من البطولة شنوندگان عزیز در جریان هفته گذشته در قبایل یک انجمن صورت گرفت در این انجمن برادران مجاهد به شمول بعضی از مسئولین اشتراک ورزیده بودند بیاید در این لحظات از برنامه بعضی از صحبتهایی را که در این انجمن صورت گرفته بود به خدمت شما تقدیم نماییم در قدم نخست نوبت را به یک برادر مجاهد می دهیم که ترانه را به خدمت شما به خانوش می گیرد نالمکن مادر نالمکن مادر در مرگ خون بارم در مرگ خون بارم بشنو من دیگر عزم سفر دارم عزم سفر دارم گر کشت دیدی گر کشت دیدی در هی مادر در هی مادر بهره مکن زاری بهره مزن بر سر بهره مکن زاری بهره مزن بر سر ناله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 می فرماید ای آن کسانی که شما ایمان آورده اید ای آن کسانی که شما دعوی ایمان میکنید ای آن کسانی که شما خود, را ایماندار میگویید آیا به شما نشان ندهم تجارت را که شما را از عذاب دردناک نجات بدهد برادران مردم در دنیا بسیار تجارت ها را پیش میبرد اما تجارت را که مردم و مؤمنین به الله میکند آن تجارت بسیار بلند است مثل که الله متعال خودش می فرماید فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به الله متعال در آیت دیگر می فرماید به رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که بگو ای مؤمنین شما که بیع را میکنین ای تجارت را که میکنین بشارت بده بهشان این می مردم کامیاب هستند ای تجارت چیز برادران تؤمنون بالله و رسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إيمان بیاورید بأ الله وبرسول به وجهاد آن در راه الله بسر مال در دقر آیت الله تعالى می ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقينا الله تعالى خريد فروخ ميكنت بمؤمنين بو أعمالك يا ميكنان وعملشان چيز كدر در راه الله سر میدهد و جهاد میکنند در راه الله میکشند و کشته میشوند بخاطر خاطر از اینمی جهاد به تمام برادران مجاهدین ضرور است که تعلیم بگیرد مانند که برادرها تعلیم گرفت الله متعال درباره تعلیم میفرماید و اعدو لهم ما استطعتم من قوه شما تیاری بگیرین در مقابله دشمن چقدر که از و توان شما میشود ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله بي أعمالة دشمنارا بترسانين بترسانین اتو عملهای را انجام بدهن دشمنان اسلام و دشمنان الله ازو بترسد ترهبون به عدو الله وعدوكم عدوكم و دشمنای بي را بترسانین بی اعمالتان برادرها ما در راه جهاد برآمدیم اي کدام كمال ما نيست ای یقینا یک نعمت الله هست که ما پرزو کرده و به خاطر الله بما داده شكر از نعمت را بکشیم برادرها اگر شکر از نعمت را نکشیم مانند که مردمی که شکر نعمت الله را جهاد نکشید الله او را ذلیل کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید لا عزت الا بالجهاد عزت نیست مگر در راه جهاد وقتی که مؤمنین مجاهدین در راه جهاد بسیار سختی ها را میبینن بعضی از ایشان که ایمانانشان کمزور میباشه باز میگه تو عزت از در جهادی سختی ها را ببین خو یقینا که عزت از در جهاد مردمانی که پیش بودن و جهاد میکردن و شکر نعمت شکر نعمت الله را نکشیدن الله وارا ذلیل کرد سیاف ربانی مجدد یا کی بودن یک وقت نامش را به کفار میگرفتی صرف نامش بس بود خو وقتی که راه جهاد راه الله را ماندن الله اقدر ذلیلشان کرد که امروز یک زن فاحشه در پیشرویشان میخیزه و وارا عزت میکنه در پیشروی تمام مردم رسول الله صلی الله علیه وسلم که چیزی میفرماید او بیخی حقیقت است او هیچ عيب نيز لا عزة إلا بالجهاد يقينا كعزت نيس بغير أزراه جهاد وبرادران ما شمار الله إني أمد داد با شكرا زي نعمت ربك شم الله بما شما كدام ضرورتی نداره ما با الله ضرورت داريم و با اعمال نيك ضرورت داريم ما نندك الله میفرماید لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اگر چی یاد دوباره عید قربان آمده خویچش خب به عموم میشد ترجمهش الله تعالی میفرماید که ما نه گوشت های شما را کار دارم و نه خون های شما به ما میرسه لیکن به الله از ما شما کدام اعمال میرسه ولکی یناله التقوى منکم به الله کی میرسه او تقوای ما شماست هر مجاهدی که تقوا نداشته باشه و خود را مجاهد میگوید جهاد ازی هدر رفته رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابو هریره رضی الله عنه فرمود گفت اولین کسی که به جهنم میره او مجاهد است و شهید است که خدا شهید میگه ابو هریره الله از, از بسیار که سرش زور آمد او زفت کرد حیران من که چی رقم عمل است که مجاهد اولین کسی که به جهنم میره او مجاهد است باز او پس جور شد باز رسول الله صلی الله علیه و سلم برایش فرمود که اولین کسی که به جهنم میره او مجاهد و شهید است او باز زوف کرد سه بار زوف کرد دفعه چهارم کم خود را محکم کرد و گفت یا رسول الله چرا گفت به خاطر از اینکه به خاطر نام جهاد کرده به خاطر مال جهاد کرده به خاطر دیگه چیزها قمندانی جهاد کرده و به خاطر دیگه اعمال جهاد کرده به خاطر رضای الله نکرده برادرها و روز بسیار سخت است که پیش روی الله ما شما استاد میشیم عذاب از روزها بسیار سخت است الله میفرماید یوم عظیم و روز بسیار کلان است عذاب های از بسیار کلان است برادرها به روز تیاری بگیریم و بغیر از راه جهاد امروز دیگر راه خلاصی نیست بعضی از مردم جهاد نمیکنن و به خاطر از این نمیکنن که میگه یه حکمت است برادرها الله میفرماید یا ایها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ما به ایران ماندیم که مردم چطوری جرأت میکنه که در مقابل حکم الله استاد میشن الله میفرماید که وقتی که به کفار روبرو شدین فضرب الرقاب گردنهایشان را بزنین نگفته که از حکمت کار بگیرند اینجا کسانی که در راه الله جهاد نمیکنن والله الله نمي جنگن الله وار ذلیل و رسوا میکند رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید میگه در وقت آخر در زمان آخر مردم به سه گروه تقسیم می شود اولین کسانی هستند که او با دشمنای الله یک جای می شوند و مرتد می شوند از اسلام می براین. رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث خود می فرماید کفر و یقینا که یا کافر شدند از اسلام برآمدند خو امروز مؤمنین ما اینقدر ضعیف و لیمان شده که او مردم را هم کافر نمیگن از اسلام برآمدگی نمیگن و دوم گروه است رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که او کسانی هستند که خودون اذناب البقر یا دمهای گوهای خود را گرفته کاروبار خود را میکنند نه به کفار کار داره نه به مجاهدین کار داره نه مجاهدین محبت میکنه نه به رضوان مال میته نه جان خود میته در راه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه وقتی که کفار و مسلمان ها مجاهدین با هم میجنگن یا ما بین میخورن هلکو یا هلاک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 وي دشمناي الله را سرنگون ميكنم ان شاء الله بزور زور الله مانند که الله مي میفرماید وقت كي ما بدين الله نصرت كنم الله به ما نصرت میکنه تكبير الله اکبر مانند که الله تعالى مي میفرماید وقتی که ما به دین الله نصرت کنیم الله به ما شما نصرت میکنه برادرها تمام اعمال خود را به خاطر رضای الله کنیم و تمام اعمال خود را به خاطر راضی کنیم که الله از ما و شما راضی شود و از روز عظیم که عذاب های از او بسیار کلان است از روز الله الله ما و شما را نجات بدهد برادرها در پیشگاه الله مقام شهید مقام مجاهد بسیار بلند است اگرچه من نمیخواهم که در پیشروی شما شما علما و آجی صاحبا نمیخوام که به شروع شما تقریر کنم اما به خاطر از که الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک کلمه را یاد هم دارین و مؤمنان بگوین به خاطر از اینمی من در پیشگاه شما تقریر میکنم و برای شما دعوت میدهم دیگه به خاطر از اینمی الله تعالی او قوم را که در راه الله جهاد نمیکنن او را ذلیل میگردانه الله تعالی میفرماید یا ایها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله اي آن كساني که شما ایمان آورده به آن کسانی میگه که خود را هم ایماندار میگن به کسانی میگه که دعوی ایمان میکنه یا ایها تمام مردم نگفته يا أيها الناس آمنوا اي آن كساني که شما ایمان آورده من يرتد منكم عن دينه اگر شما مرتد شوين از دين خود بگردين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يقينا الله در, در شما قوم را می آورد که الله با وا محبت دارد و الله محبت داره و باید به تمام مجاهدین ما یک نصیحت میکنم که در مابین خود بسیار محبت داشته باشند مانند که صحابه کرام بود صحابه کرام به ما شما یک درس بود و که وقتی که در مابین خود میشیشتن با یک دیگر اینقدر محبت میکردن وقتی که در وقت کفار یارا میدیدن با یک دیگر با کفار با یک دیگر میگفتن یا بیخی جنگ یاد نداره جنگ نمیشناسن بیخیا وقتی که با کفار روبرو میشد با کفار قسم می جنگیدن که کفار وقتی که یارا میدیدن در اعمالشان میگفت دیا هیچ رحم نیست مجاهد باید کسی باشه که باید دیگه محبت کنیم باید و در راه الله بجنگیم و بغیر از راه الله به خاطر هیچ چیز نجنگیم به خاطر از اینکه هم دنیای ما خراب شوه و هم آخرت ما به خاطر از این رسول الله صلی الله علیه و فرماید وقتی که شما در راه الله تیاری گرفتین اعداد کردین این اعدادتان را از نکشین اگر کشیدین جای شما جهنم است برادرها وقتی که ما شما تعلیم را گرفتیم باید اه، چی از تعلیم پورا کنیم و در راه الله بجنگیم و این تعلیم را که گرفتیم در راه الله ایره بکار ببریم نه به دشمنی شخصی و نه به کدام چیز دیگر اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين علت في الزحف صيحته وخط بالسيف وسط الحرب مثواه الدمع أحرى بمن تغريه لذته ويلعق الذل لهثا خلف دنياه ولا على من علت في الزحف صيحته وخط بالسيف وسط الحرب مثواه الدمع أحرى بمن تغريه لذته ويلعق الذل لهثا خلف دنيا هذه الشهادة يا أبطال ملحمة من البطولة والأمجاد نرويها فانقش على در لحظات اخیر نوبت را به برادری می دهیم که به خدمت شما ترانه پشتو را به خانش می گیرد ای د مقدمو سنگرو ظلمو ویخ اوسی ویخ اوسی دروندی خواره بار مو د اوګو ظلمو ویخ اوسی ویخ اوسی ای د مقدمو سنگرو ظلمو ویخ اوسی ویخ اوسی دروندای خورا بار مو د اوګو ظلمو ویخ اوسی ویخ اوسی تاسو د امت د برم ګټون کیای هم د اسلامی پولو ساتون کیای مخ کې هر طوفان ته دریدون کیای یې ورسته تکیا د پرګنو ظلمو ویخ اوسئ ویخ اوسئ یې ورسته تکیا د پرګنو ظلمو ویخ اوسئ ویخ اوسئ ای د مقدمو سنگرو ظلمو ویخ اوسئ ویخ اوسئ دروندای خوارا بار مو د اوګو ظلمو ویخ اوسئ ویخ اوسئ فن د معرکې او د غزا زده کړئ پروت زده کړئ احتیاط سطرو اخفا زده کړئ فن د معرکې او د غزا زده کړئ پروت زده کړئ احتیاط سطرو اخفا زده کړئ توپ زده کړی راکټ زده کړی پیکاز زده کړی توپ زده کړی راکټ زده کړی پیکاز زده کړی جنگ دی څه ویش نه دی د خوږو ظلمو ویښ اوسئ ویښ اوسئ جنگ دی څه ویش نه دی د خوږو ظلمو ویښ اوسئ ویښ اوسئ ای د مقدمو سنګرو ظلمو ویښ اوسئ ویښ اوسئ دروندی خورا بار مو د اوږو ظلمو ویښ اوسئ ویښ اوسئ اکنون نوبت به بخش اخیری برنامه امروزی رسید البته در این بخش از تحولات هفته شما را با خبر می سازیم افغانستان سی جمادی ثانی مطابق 23 می مجاهدین بالای یکی از قرارگاه های حربی نیروهای ناتو در ولایت میدان وردک هجوم بردند این حمله یک ساعت دوام نموده تقریبا 15 پلیس و 10 دریور کشته و 4 پلیس و 6 درایور زخمی شدند در این حمله 8 موتر حربی نیروهای ناتو نیز از بین رفته است پنج رجب مطابق 26 می سند استراتژیک دراز مدت میان کابل و واشنگتن از سوی ولیسی جرگه تصویب شد مولای شهزاده شاهد مولای ترخیل کوچی و قاضی نظر احمد حنفی به این تصویب مخالفت کردند این سند در حالی از سوی ولیسی جرگه تایید می شود که اخیرا ایران با استفاده از راه های مختلف تلاش های را آغاز کرده تا مانی تصویب همکاری های دراز مدت میان کابل و واشنگتن از سوی شورای ملی افغانستان شود به تاریخ مذکور مقامات در ولایت می میگویند از آغاز سیلاب ها در ظرف یک ماه اخیر بیش از 50 تن جان دادند با تاریخ مذکور مجاهدین یکی از تیاره های نیروهای ناتو را سقوط دادند با گفته زبیح الله مجاهد تیاره مذکور با 27 سرنشین به هلاکت رسیده است با تاریخ مذکور یکی از هلیکوپترهای دیگر نیروهای ناتو در ولایت پکتیکا هنگام نشست سوی مجاهدین مورد هدف قرار گرفته با ده سرنشین به هلاکت رسید شش رجب مطابق 27 می روح الله سمیم سخنگوی والی پکتیا در یکی از رسانه های کفره گفت که در نتیجه عملیاتی که از سوی نیروهای ناتو بدون هماهنگی با نیروهای افغان صورت گرفت شب یکشنبه هشت عضو یک خانواده به شمول شش کودک در ولسوالی گدی سیری کشته شدند به تاریخ مذکور در یک خبر دیگر در اثر اصابت دو راکت بر یک مرکز اردوی ملی در ولایت نورستان یک قماندان اردوی ملی کشته و چهار سرباز دیگر زخمی شدند. با تاریخ مذکور وزارت دفاع بریتانیا روز یکشنبه گفت که یک سرباز بریتانیایی در اثر یک انفجار در افغانستان کشته شد سخنگوی نیروهای ائتلاف در هلمن گفت این سرباز زمانی کشته شد که موتر حامل وی بر یک ماین تعبیر شده در کنار جاده در منطقه نهر سراج ولایت هلمن، اصابت کرد به تاریخ مذکور یک جلسه به مناسبت سال روزی کشته شدن جنرال داوود داوود و جنرال شاه جهان نوری در کابل دایر گردید در این نشست مرتد قسیم فهیم معاون اول کرزی در بیانیه های خود خواهان صلح و ثبات در افغانستان شد و احمد زیا مسعود در این جلسه افراد حکومتی را خطاب نموده چنین گفت از مارشال فهیم تا رده های بسیار پایین باید بدانند که هیچ وقت شما مجاهدین و شما مقاومتگران در متن و محتوای حکومت فعلی شامل تیم ریاست جمهوری تا آخر شده نمیتن و تا جایی که زورشان برسه قوتشان برسه در از بین بردن شما برادران که هیچ وقت صرفه نخواد کرد هفت رجب مطابق 28 می وزیر دفاع آمریکا میگوید اگرچه طالبان در افغانستان ضعیف شده اند ولیکن جنگ میان طالبان و نیروهای ناتو و همکارانشان ادامه دارد با تاریخ مذکور در نتیجه حمله مسلحانه مجاهدین بالای یک پوسته پلیس در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان سه پلیس محلی کشته شدند زبیح الله مجاهد مسئولیت این حمله را به عهده گرفته گفت که در این حمله دو مأمور پلیس محلی را نیز بازداشت نموده اند. با تاریخ مذکور نیروهای آیساف در افغانستان میگویند که یک تایره آنها در مناطق سرحدی افغانستان سقوط کرده است طالبان و حزب اسلامی مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند 8 رجب مطابق 29 می حدود 156 تن از شاگردان یک مکتب دخترانه در تخار مسموم شدند شاهدان گفتند که متعلمین با تنفس یک نوع گاز بهوش شدند حامد کرزی میگوید که برنامه قاچاق مواد مخدر را افغانستان متحمل می شود اما سود آن را دیگران میبرند 8 رجب مطابق 29 می یک حمله هوایی نیروهای افغان و بین المللی منجر به شهادت شخص شماره دوم القاعده در افغانستان گردید ائتلاف برهبری رهبری ناتو در افغانستان گفته است که این شخص سحر اللطیفی شهروند عربستان سعودی است که به نامهای مشتاق و نسیم نیز شناخته می شد. ناتو گفته است این شخص عملیات را بر ضد نیروهای خبیس افغان و بین المللی رهبری نموده همواره بین افغانستان و پاکستان در سفر بود با تاریخ مذکور گزارش ها از ولایت بدخشان می رساند که شب شنبه مجاهدین بر بالای ساختمان ولسوالی وردوج ولایت بدخشان حمله نمودند که در نتیجه نظر به گفته حکومت مرتد افغانستان در رویداد 8 پلیس کشته و دو تن دیگر زخم برداشته و از مجاهدین 6 تن به شهادت رسیده و 10 تن دیگر مجروح شدند اما ذبیح الله مجاهد مسئولیت این حمله را به عهده گرفته میگوید که در این رویداد 26 پلیس کشته و دو تن دیگرشان بازداشت شده اند. به تاریخ مذکور در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی حسکمین ولایت ننگرهار سه تن کشته شدند احمد ضیا سخنگوی والی ننگرهار در یکی از رسانه های کفری گفته است که کشته شدگان این رویداد دو تن از مأمورین احصائیه و یک عریضه نویس بودند ذبیح الله مجاهد گفته است که در این رویداد مدیر استخبارات ولسوالی حسکمین و یک مسئول بازسازی تیم ولایتی را کشتند با تاریخ مذکور نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که تعداد تلفات افراد ملکی در افغانستان نسبت در سالهای گذشته در این سال 21 درصد کاهش یافته است ریحان نیکوبش روز چهارشنبه در یکی از رسانه های گفت که از آغاز سال جاری تا کنون در افغانستان کشته شدن 579 و زخمی شدن 1216 غیر نظامی دیگر را به اثبات رسانده است به تاریخ مذکور گزارش ها می که در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار چهار عضو یک خانواده کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند نوی رجب مطابق سی می در نتیجه یک انفجار در مقابل دروازه شرقی ولایت ننگرهار دو پلیس کشته شدند به تاریخ مذکور ناتو از کشته شدن یکی از سربازانشان در نتیجه عملیات مجاهدین در جنوب افغانستان خبر می به تاریخ مذکور یک برادر استشادی با استفاده از یک موتر مملو از مواد منفجره در مقابل دروازه قماندانی ولسوالی ارغستان ولایت کندهار حمله استشهادی نمود که در نتیجه پنج تن از پلیس کشته و شش تن دیگر زخم برداشتند با تاریخ مذکور شماره از ساکنان ولسوالی غنیشین ولایت ننگرهار روز پنجشنبه در این ولسوالی دست به تظاهرات زدند معترضان خواهان رهایی سه تن از افراد شدند که حدود یک ماه پیش از سوی نیروهای افغان و بین المللی بازداشت شده بودند این معترضان افراد بازداشت شده را بیگناه خوانده گفتند که آنها در عملیات بر ضد مرتدین دست نداشتند با تاریخ مذکور افراد مسلح ناشناس شب چهارشنبه بر بالای خانه مقصود عزیزی یکی از خبرنگاران حکومت در ولایت لوگر هجوم بردند خبرنگاری مذکور در این حمله جان به سلامت برد هفته رجب مطابق 28 می در نتیجه انفجاری یک ماین در ولسوالی در صوفی ولایت سمنگان شش پلیس کشته شدند پاکستان پنج رجب مطابق 26 می در نتیجه حملات های بدون سرنشین آمریکایی که یک نانوایی را مورد هدف قرار داد چهار تن کشته شدند به تاریخ مذکور در اثر سرنگون شدن یک بس مسافربری در شهرهای ملی پاکستان در سی کیلومتری شهر خانپور چهارده تن کشته و سی تن دیگر مجروح شدند. هفت رجب مطابق 28 می مقامات استخباراتی پاکستان میگویند که در نتیجه حملات تیاره های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی در نزدیک سرحدات افغانستان حداقل هفت شب نظامی مجاهد به شهادت رسیدند. 8 رجب مطابق 29 می مقامات نظامی پاکستان میگویند که روز سهشنبه یک راکت برد کوتاه را با موفقیت آزمایش کردند. این راکت قادر به انتقال سرگلوله های هستوی وی می باشد این راکت با برد 60 کیلومتر از یک محل نامعلوم پرتاب شد در چند ماه گذشته این سومین آزمایش راکتی پاکستان است با تاریخ مذکور یک نماینده ویژه میرال متحد روز سهشنبه گفت قضات پاکستانی همواره زیر فشارند تا مردم را بر اساس قانون ارتداد در کشور محکوم نمایند این قانون کسانی را که به اسلام توهین کند به جزای مرگ محکوم می کند ایران پنج رجب مطابق 26 می اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد گفت مفتشین این اداره در تأسیسات هسته‌ای ایران یورانیمی را پیدا کردند که 27 درصد غنی ساخته شده است گفته می شود که برای سوخت مواد هسته‌ای به 50 درصد یورانیم غنی شدن نیاز است و برای اسلحه هسته‌ای باید 90 درصد باشد سوریه پنج رجب مطابق 26 می گروه ناظران حقوق بشر سوریه میگویند که در نتیجه آتشباری ها از سوی حکومت در این کشور 90 تن از جمله 25 طفل کشته شدند بزرگترین تلفات در شهر مرکزی سوریه حمص رخ داد که در آن بیش از 50 تن کشته شدند شش رجب مطابق 27 می بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد و کوفیعانان نماینده این سازمان از حکومت سوریه خواستند تا از خشونت و استفاده اسلحه سنگین خودداری کنند حکومت شمار زیادی از کشورهای جهان روز سه‌شنبه دیپلمات‌های ارشد سوری را از کشورهایشان بیرون رانده اند. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا گفت که این اقدام پیامی را به رژیم سوریه میرساند که جهان و جامعه بین المللی از خشونت‌های دوامدار در آن کشور وحشت زده شده اند. یمن پنج رجب مطابق 26 می در نتیجه یک حمله استشهادی در شرق یمن 12 تن کشته شدند بر اساس گزارش های این شخص استشهادی مواد منفجره را در یک موتر جابجا کرده بود که روز جمعه گذشته حامیان شیعه ها را هدف قرار داد فینلند پنج رجب مطابق 26 می پلیس فینلند میگویند که یک فرد مسلح دو شخص را در یک تیراندازی ظاهرا تصادفی در جنوب این کشور کشت و هشت تن دیگر را زخمی ساخت مصر پنج رجب مطابق 26 می بنابر گزارش رسانه های مصری مرسی با کسب 26 درصد آرا پیشتاز دور اول انتخابات ریاست جمهوری می باشد. 6 رجب مطابق 27 می آژانس رسمی خبری مصر گزارش داد که یک محکمه جمعی روز جمعه گذشته زکریا عظیمی نزدیکترین همکار حسنی مبارک را به اتهام فساد به 7 سال حبس و مبادلت 6 میلیون دلار جریمه نقدی محکوم کرد. هفت رجب مطابق 28 می مردم مصر منتظر نخستین نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری در این کشور هستند. هشت رجب مطابق 29 می به دنبال تایید نتایج انتخاباتی ریاست جمهوری مصر از سوی مقامات انتخاباتی آن کشور مظاهره کنندگانی که از پیشرفت احمد شفیق به مرحله بعدی این انتخابات خشمگین بودند بر دفتر تبلیغات انتخاباتی یورش برده و آن را به آتش کشیدند احمد شفیق آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک بود مالی شش رجب مطابق 27 می دو گروه که دو ماه پیش شمال کشور مالی را تصرف کرده بودند اکنون توافق کردند که مناطق تحت تصرفشان را مدغم کرده و یک کشور آزاد اسلامی را تشکیل دهند گفته می شود که محافظین این حکومت اسلامی مجاهدین تنظیم القاعده می باشند این دو گروه منطقه را در شمال مالی که مساحت آن تقریبا با فرانسه مساوی است تحت کنترل خود درآوردند ترکمنستان هفته رجب مطابق 28 می رسانه های دولتی ترکمنستان میگویند که رئیس جمهوری آن کشور رئیس نفت و گاز را به خاطر آنچه که تقصیرهای جدی در عمل کرده و خوانده شده برکنار ساخته است ترکمنستان منابع هنگفت نفت و گاز دارد سومالیا هشت رجب مطابق 29 می شاهدان عینی در سومالیا میگویند که کشتی های جنگی بر یک شهرک عمده بندری باری کردند که تحت اداره گروه اشباب می باشند این افراد با بیان چشندیدی خود گفتند که دو کشتی جنگی گمان می رود که متعلق به نیروهای کینیایی می باشد روز شنبه شهرک ساحلی کسمبایو را زیر رگباری گلوله گرفتند دانمارک ششی رجب مطابق 27 می پلیس دو فرد سومالی را در دانمارک دستگیر کرد گفته می شود که این دو فرد بعد از فراغت از تعلیمات نظامی در سومالیا وارد دانمارک شده خواهان حمله بر جان شخصی بودند که بر رسول معظم اسلام توهین نموده بود و بالاخره چند خبر جدید از منطقه و جهان دیروز شماری از بزرگان قومی ولایت هلمند در کابل خواهان برکناری والی هلمند بودند این بزرگان قومی دیروز در یک نشست خبری هشدار دادند که اگر حکومت به خواستشان توجه نکند دست به مظاهره خواهند زد در همین روز در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز مدیر تروریسم ولسوالی مذکور با سه تن دیگر کشته و دو تن دیگر زخم برداشتند در همین روز مقامات در بغداد گفتند که انفجار بم ها در یک رستوران مزدحم و در نزدیک کاروان گزمه پلیس در آن شهر 18 تن کشته و 53 مجروح بر جا گذاشت که پنج انفجار روز پنجشنبه شهر بغداد را تکان داده و شهر مسل شاهد حملات مرگبار گلوله‌باری بود خشونت ها در بغداد به تعقیب خروج نیروهای نظامی ایالات متحده از آن کشور ثبات عراق را به تهدید کشانیده است پلیس گفته است در انفجار بم در خارج رستوران 13 نفر کشته و 37 تن مجروح شدند کردند محکمه شهر میسکوویک دگروال سابق اردوی روسیه را به جرم اینکه نقشه های سری را به جاسوسان امریکایی فروخته است به 12 سال حبس محکوم نمود این دگروال متهم به آن است که بیش از 7000 نقشه نشانی شده را در خاک روسیه در سال 2008 میلادی به جاسوسان امریکایی داده است پایان اخبار لنيل شهادة في ساح أقصانا الابي. آه لنيل شهادة في ساح أقصانا الابي. زمجد وأطرب مسمعي زرصاص رشاش أبي زمجد شنوندگان عزیز رادیوی صدای جندالله این بود داشته های برنامه امروزی تا برنامه ديگر خدا حافظ و ناصرتان والسلام عليكم علیکم و رحمت الله و برکاته ای د مقدمو سنگرو ظلمو ویخ اوسی ویخ اوسی دروند خورا بار مو د اوګو ظلمو ویخ اوسی ویخ اوسی ای د مقدمو سنگرو ظلمو ویخ اوسی ویخ اوسی دروند خورا بار مو د اوګو ظلمو ویخ اوسی ویخ اوسئ تاسو د امت د برم ګټون کیئ هم د اسلامي پولو ساتون کیئ مخکې هر توپان ته درېدون کیئ یې وروسته تکیه د پرګنو زمو وي اوسي وي اوسي يې ورسته تکیا د پرګنو زمو وي اوسي وي اوسي اې د مقدمو سنگرو زلمو وي اوسي وي اوسي دروند خورا بار مو د وګو زلمو وي اوسې وي اوسې ځان په جهاد دي ور سنبال لري تل یو لاس کې تورا بلکې ډال لري خواص له پاک نه تو نور مورال لري خواص له پاک نه تو نور مورال لري ځان کوړې پرز د اعدو زلمو وي اوسې ځان وکړي پراز د اعدو زلمو ویک اوسئ ویک اوسئ ای د مقدم سنگرو زلمو ویک اوسئ ویک اوسئ دروند خورا بار مو د اوګو زلمو ویک اوسئ ویک اوسئ دروند خورا بار مو د حسين حسين ذکر د دفاع او د يرغل هنر کولای دارنو تورو د زل هنر مپرګ دی هم دا د زمو خپل هنر زکړای گزارونه د مزو زمو اوسې وی اوسې زکړای گزارونه د مزو زمو وی اوسې وی اوسې ای د مقدمو څنګه روزلمو وی اوسې وی اوسې دروند خورا برمود او کوزمو وی اوسې وی اوسې دروند خورا برمود او مټې مو پس پورت باندې غښتلې کړې سترګې مو ښکار زنې زلې بلې کړې روغ دې په اوزه یو د فوتلې کړې روغ دې په اوزه یو د فوتلې کړې ما پرېږدی دا څوری د مظلو زما وي اوسئ وي اوسئ ما پرېږدی دا څوری د مظلو زما اوسې وی اوسې ای د مقدم سنگرو ظلمو وی اوسې وی اوسې دروند خورا